ԼՂ ազգային ժողովն այսօր հրավիրել է արտահերտ նստաշրջան։ Ցավակցական հրագրեր Հայաստանից Իտալիայի նախագահին ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 247-ի։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցը չէ, հայտարարել է այդ երկրում ԱՄՆ նախկին դեսպանը։ Ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը հաղթարել է թենիսի ԱՄՆ-ի բաց առաջնության որակավորման առաջին փուլի արգելքը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 24-ին ընդունել է Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատվիրակությանը ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են բուհի հետ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Զրույցի ժամանակ երկրի ղեկավարը պահանջված է համարել փոխգործակցությունը հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հետ երախտագիտություն հայտնելով հաստատության անձնակազմին Արցախին մշտապես ցուսաբերվող աջակցության համար։ Հանդիպմանը մասնակցում էր ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրը Շուշի քաղաքում մասնակցել է Երկրապահ կամավորականների միության ավանդական ուխտագնացության շրջանակներում կազմակերպած տոնական միջոցառմանը։ Նախագահը կարևորել է նման նախաձեռնությունները, դրանք համարելով պահանջված մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության եւ ներհայկական կապերի ամրապնման տեսանկյուններից։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ ԼՂ ազգային ժողովն այսօր հրավիրել է արտահերտ նստաշրջան։ Օրակարգում մեկ հարց էր՝ ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշման նախագծի մասին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Համաներում հայտարարելու առաջարկը նստացել է հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանից, նշենք, որ որպես կանոն համաներում հայտարարվում է տվյալ երկրի հիշարժան եւ տոն օրերի կապակցությամբ։ Համաներում հայտարարելու առաջարկի մասին նախագիծը խորհրդարանի ուշադրության է ներկայացրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արայիկ Լազարյանը։ Նախագծով առաջարկվում է առաջինը Պատժի կրումից ազատել ազատազրկման հետ չկապված պատիժների եւ միջև 3 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվածներին, ինչպես նաեւ միջև 5 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին, միջև 18 տարին լրանալը հանցագործություն կատարած եւ նախկինում ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ չկրած անձանց, 60 տարին լրացած անձանց, ԼՂ պատերազմի մասնակիցներին, ԼՂ պաշտպանության համար զոհված անձանց հարազատներին, ինչպես նաև այն անձանց, որոնց նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Երկրորդ, կարճ է ներկայումս քննվող եւ հետագայում հարուցվող այն քրեական կամ դատական գործերը, որոնցով անձինք մեղադրվում են մինչև սույն թվականի օգոստոսի 1-ը ներառյալ կատարած ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Երորդ, բաժաչափի չկրած մասը կրճատել որոշակի ժամկետներով։ Այդ ժամկետները 5-ն են՝ 2/3-ով, 1/2-ով, 1/3-ով, 1/4-ով կամ 6 անցով Անզգուշությամբ հանցագործություն կատարած անձանց, ԼՂ պատերազմի մասնակիցների, ԼՂ պաշտպանության համար զոհված անձանց հարազատների եւ դիտավորությամբ հանցագործություն կատարած եւ պատժից որոշակի ժամկետ կրած անձանց նկատմամբ։ Նախագծի մեջ նշվել են նաև այն հանգամանքները, որոնց արկայության դեպքում չի կիրառվելու համաներումը դրանք են։ Ռեժիմի չարամիտ խախտումները, վերջին 10 տարվա ընթացքում կամ ներում կամ համաներում ստացած անձինք, Հետախուզման մեջ գտնող անձինք այս կատեգորիայի անձանց համար սահմանված է ներկայանալով ժամկետ միջև նոյեմբերի 1-ը, ներկայանալու դեպքում համաներման հարց կարող է քննարկվել այս անձանց նկատմամբ։ Պատճառած վնասը նյութական վնասը չհատուցած անձինք Փորձաշրջանի ընթացքում դիտավորել հանցագործություն կատարած անձինք պետական դավաճանության, դիվերսիայի, ահաբեկչության, ցերական բնույթի հանցագործությունների, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտվածների վրա, ինչպես նաև առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվիստների եւ առանձնապես վտանգավոր պետ պետական կամ այլ հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ։ Այս թվարկված անձանց նկատմամբ համաներումը չի կիրառվելու։ Նախագծով սահմանվել են նաև պատիժը կրող քաղաքացիների նկատմամբ համաներումը կիրառելու սեղմ ժամկետները միջև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 1-ը։ Նախագծով սահմանվել են նաև պատկան մարմիններն ու պաշտոնատար անձիկ ու միջոցով ի կատարելացվելու համաներումը։ Առաջինը Գերագույն դատարանն է, եթե դատապարտյալը պատիժի կրում է ԼՂ սահմաններից դուրս Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատարանները, եթե գործը գտնվում է դատարանում, կլինի Առաջին ացյանը, Վերաքնիչ ացյանը կամ Գերագույն դատարանը։ Քրեակատարական հիմնարկի պետը, եթե անձը փաստացի պատիժ է կրում, քրեակատարական տեսչության պետը պայմանական դատապարտության կամ տուգանքի դեպքում եւ նախաքննության եւ հետաքննության մարմինները հարուցված քրեական գործերով կամ հավաքված քրեական նյութերով։ Համաներում ի կատարածելու մասին որոշում դատարանները հաստատելու է հսկող դատախազը, բացի դատարանների որոշումներից։ Որոշման նախագիծը նախապես քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Այսօրվա նիստին հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը հանդես է եկել հարակից զեկույցով։ Համալերում ընդհանրապես որպես մարդասիրական հումանիտար քայլ բոլոր պետությունների քաղաքականության մեջ ընդունված բան է եւ միայն կարող ենք ողջունել Եվ այսպես Արցախի Հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին որոշումն ընդունվել է միաձայն։ Ըստ էության անկախության հրճակման 25 տարիների ընթացքում սա թվով 6-րդ համաներումն է, որից 5-ը հայտարարվել է Արցախի հրճակման տոնի կապակցությամբ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի պետ գնդապետ Արմեն Վարդանյանի գլխավորած աշխատանքային խումն օգոստոսի 24-ից 26-ը Աստանայում կմասնակցի ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առընթեր հակաօթային պաշտպանության համադրման կոմիտեի հերթական նիստին եւ ռազմաօթային ուժերի հակաօթային, զենիթահրթիռային, օթատիեզերական պաշտպանության զորքերի հրամանատարների ուսումնամեթոդական հավաքին։ Նկարիչ Պետո Պողոսյանը մասնակցելու է ջրաներկի երիտասարդ վարպետների միջազգային հրավերով ցուցադրությանը, որը կայանալու է Չինաստանի Հանդան քաղաքում։ Ջրաներկի երիտասարդ վարպետների հրավերով միջազգային ցուցադրության մասնակիցներն ընտրվել են մրցութային կարգով։ Ժյուրիի մեջ ներգրաված են միջազգային եւ չինացի հեղինակավոր ակվարելիստներ ու դաշտի գիտակներ։ Նկարչի ներկայացմամբ ամբողջ աշխարհից ընտրվել է 10 երիտասարդ նկարիչ ոչ 45 տարեկան, իսկ միայն Չինաստանից 20 Բոլորի կացության եւ ուղևորության ծախսերը հոգում են կազմակերպիչները։ Յուրաքանչյուր արվեստագետ ներկայացված է լինելու 5 աշխատանքով։ Ցուցահանդեսը բացվելու է հոկտեմբերի 22-ին։ Միջազգային լրահոսից Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 247-ի։ Այս մասին հայտնում է France Press գործակալությունը, վկայակոչելով փրկարարներին։ Ավելի վաղ հաղորդվել է 159 զոհի եւ 368 տուժածի մասին։ Անհետ կորածների հստակ ակտիվը դեռ հայտնի չէ։ Փրկարարական աշխատանքները չեն դադարել անգամ գիշերը։ Հիշեցնենք, որ ուժեղ երկրաշարժը տեղի ունեցել լույս 4-շաբթի Իտալիայի կենտրոնական հատվածում։ Ավերացություններ են գրանցվել իտալական 3 շրջաններում՝ Լացիոյում, Ումբրայում եւ Մարկեյում։ Սպասվում է, որ աղետի հետևանքով զոհերի թիվը դեռ կարող է ավելանալ։ Իտալական Պեսկարե դել Տրոնտո քաղաքից մի աղջկա են փրկել, ով գրեթե 17 ժամ փլատակների տակ էր մնացել։ Տասնամյա աղջկան փրկել են Հրշեյ Սարայցյան աշխատակիցները ու հիվանդանոց տեղափոխել։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այն բանից հետո, երբ Անկարան արգելել է Բունդեսթագի падգամավորներին այցելել թուրքական Ինջերլիկ ավիաբազա, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստվում են այդտեղից դուրս բերել տորնադո տիպի իրենց 6 կորցանիչները։ Մենք կուզենայինք, որպեսզի Թուրքիան շարունակի իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ հակահաբեկչական առաքելությունը, բայց Ինջերլիգ բազան այլընտրանքներ ունի, ասել է Բունդեսվերի ներկայացուցիչը։ Բունդեսվերը կորցանիչների վերատեղակայման տարբերակը դիտարկում է Հորդանան կամ Կիպրոս։ Կորցանիչների հետ միասին թուրքական բազայում են գտնվում 250 գերմանացի զինծառայողների խումբը եւ 1 ինքնաթիռ լցավորող։ Անկարան Բունդեսհագի падգամավորներին թույլ չի տվել այցելել Ինջիրլիկ Գերմանիայի խորհրդանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու պատճառով։ Թուրք ռեժիսոր Իսմայել Գյունեշի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող Կարավան 1915 ֆիլմը հոկտեմբերի 7-ին կցուցադրվի Թուրքիայում։ Ermeni Haber կայքի փոխանցմամբ ֆիլմը պատմում է Սևծովյան շրջանում գտնվող Գիրեսուն քաղաքից դեպի Հալեբ գախտի ճամփան բռնած 200 հայի անմարտկային դժվարություններով լի ճանապարհորդությունը։ Հայտնի է, որ ռեժիսորը խուսափել է ֆիլմում օգտագործել ցեղասպանություն բառը եւ 1915-ի դեպքերն այստեղ որակվում են որպես աքսոր։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը այդ երկրում վերջին ձերբակալությունների ալիքի եւ ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների ապագայի հետ կապված հայտարարել է, որ ինքը Ադրբեջանին չի համարում ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը, քանի որ Բաքվի կառավարությունը Ամերիկայի հետ համանման արժեքներ չի կիսում եւ Ադրբեջանի այդ ընդրությունը ծառայում է հակաժողովրդավարական գործերին։ Այս մասին Ռիչարդ Կոզլարիչը հայտարարել է Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Ես Ադրբեջանին երբեք չեմ համարել ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը։ Իմ դեսպան եղած ժամանակ մենք ընդհանուր հետաքրություններ ունեինք էներգետիկայի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տեսակետից։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ շուկայական տնտեսության հետ կապված մեր արժեքները խիստ տարբերվում են Ադրբեջանի կառավարության արժեքներից։ Ինչպես երևում է, Ադրբեջանի կառավարությունը որթեգրել է Վլադիմիր Պուտինի կառավարման մոդելը ինչը ԱՄՆ-ի հետ դիմակայություն, բռնապետական կառավարման ռազմավարության մեխանիզմներ եւ համաշխարհային տնտեսությանը չինտեգրվելն է ենթադրում։ Ընդհանուր արժեքների բացակայության դեպքում ռազմավարական գործընկերություն ստեղծել հնարավոր չէ։ Ընտրությունը Բաքվինն է, Վաշինգտոնինը չէ, ասել է Ռիչարդ Կոզլարիչը։ Կաբուլում ամերիկյան համասանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 12-ի, եւս 44 մարդ էլ վիրավորում է ստացել։ Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչ Ֆրաուդին Օբայդիի խոսքով զոհվածների թվում կան 7 ուսանող, 3 ոստիկան ու 2 պահակ։ Դուժածների մեծ մասը 35 մարդ համասարանի ուսանողներն են։ Մի խումբ զինված մարդիկ նախորդեին Աфghanստանի մայրաքաղաքում հարձակվել էին համասարանի շենքի վրա։ Հարձակումից 10 ժամ հետո երկու չարագործներին ոչնչացրել էին։ Կատարվածի համար առայժմ ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Մանվել Մամոյանը ազատության հրապարակում սահմանեց Գինեսի նոր ռեկորդ։ Արդեն 1 Գինեսի ռեկորդ պահոստում ունեցող մարզիկն իր ցուցադրած արդյունքը նվիրեց քարորիա պատերազմի ընթացքում անմահացած հերոսների հիշատակին։ Մանվել Մամոյանը փորձեց գերազանցել Կանադա ներկայացնող Ռոյ Բերգերի ցուցանիշը, ով գետնին բռունցների վրա հրում ծալուն վարժությունը 1 րոպեում կատարել էր 84 անգամ։ Առաջին փորձի ժամանակ Մանվելը չկարողացավ գերազանցել կանադացու ռեկորդը եւ կատարեց 83 հրում ծալում։ Գինեսի ռեկորդի սահմանման կանոնների համաձայն մարզիկն իրավունք ունի կատարել 3 մոտեցում։ Մանվել Մամոյանը փոքր հանգստից հետո կատարեց երկրորդ փորձը եւ սահմանեց ռեկորդ։ Նրան հաջողվեց վարժությունը կատարել 86 անգամ։ Այս հաջողությամբ ես ցանկանում եմ աշխարհի ուշադրությունը գրավել հայ ազգի վրա եւ հաջողությունս նվիրում եմ հայ զինվորներին, նշեց Մանվել Մամոյանը։ Մանվել Մամոյանի ցուցանիշը գրանցվելու է դյուցազնագրքում, իսկ Գինեսի ռեկորդների գրքում կգրանցվի միայն հանձնաժողովի վերջնական հաստատումից հետո, որը կդիտի Մանվել Մամոյանի ելույթը։ Այս գործընթացը կարող է տևել շուրջ 4 ամիս, սակայն փաստը մնում է փաստ, արդյունքն արդեն արձանագրվել է։ Ռուսաստանը ներկայացնող Կարեն Խաչանովը հաղթարել է թենիսի ԱՄՆ-ի բաց առաջնության որակավորման առաջին փուլի արգելքը։ Առաջին մրցախաղում 20-ամյա թենիսիստը 6-4 6-4 հաշվով հաղթել է Բոսնիացի Միրզա Բաշիչին։ Հաջորդ փուլում օգոստոսի 25-ին Խաչանովի մրցակիցը կլինի իսպանացի Ադրիան Մենենդես Մասերասը։ Որակավորման երկրորդ փուլում ուժերը կփորձի նաև ԱՄՆ ներկայացնող 26-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը, որը կմրցի ֆրանսիացի Կվենտին Հալիսի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 32-ից 37, լեռնային շրջաներում ցերեկային ժամերին 27-ից 29 աստիճան տաքություն։